abashitsi kera abashitsi agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'akaranga k'abarundi ndabaramukije mwebwe mwese muri ko murakurikira radiyo isanganiro mu kiganiro gashyitsi cy'uno munsi tuza kubayagira ibijyanye n'ibigabiro by'umwami mbi bigabiro bisigura iki turaza kubashikana ku kigabiro cy'ingoma cyo mu higiro komine n'intara ya gitega turabashikana kandi ku igabiro c'abaganuza muri komine gishubi muri iyo ntara nyene kuri mikoro muri kumwe na Fidel Antoine Sabimana sangwa ikaze ikigabiro c'ingoma co mw'ihigiro aho ndimwizinga Yeremiya umuvugizi w'ico kigabiro avuga ko ikigabiro bagishingaho umwamaraye kandi cace k’ibikimenyetso ikimenyetso c'ubutware ushatse kugerera impande ngo ashinga ikindi gabiro yabateye umwami nk'uko vyashikiye umwami ntare rushatsi cambara ntama aho witwa ntirirangwa yashinga ikigabiro hakurya yo mw'ihigiro rwari urugo rw'umwami uruzitiro rw'umwami bisigura iki kigabiro ni ntare rushatse cambara ntama bati yamara ahasi ushobora kugira icyicaro gikuru dushobora kukujyana imuramvya aca ajabuka nimugera ajabuka ruvyironza aca ashika ahantu hitwa kwisunga rya mugera murahumva aca hashinga igabiro naho nyine naho nyine ingoma zariyo igihe nakura hitwa ngo mu kigabiro kwa ntasano avuyeho niho aca ajabuka eh, hariya muntu i imuramvya aho naciye imbuye no mu bukeye baca baramwimika rero aricara ariko ntiyibagiye aho yaciye hose haciye nk'indi myaka ibiri acaragaruka aragaruka aca murambya hariya hejuru gutyo urahabona araduga aca imwaro aca igishubi niburaza n'ibukirasazi kirasazi acongera kuhashinga ikigabiro avuye ukirasazi agaruka hamwe makebuko yaca avuye mu buha aca hejuru icene ku musozi wa cene hariya aramanuka ku ngomo aramanuka aca iyubake arajabuka ahantu hitwa mu kagwa aduga mu rukutaho hapfa acara duga ngaha ijugwe hariya makebuko yahaciye aza yahashinze ikigabiro umugore urumva n'ubwa kabiri ko yaciye agarutse kuraba aho igiye arashinga ibigabiro aca rero yashika ingoma ziravuga baramusanganira ati ngumwe amaraje baravuza baravuza baravuza biraryoha ariko haje haza intumwa ihanutse hariya hejuru mu rukura yamara kubera ibintu byagiye birahinduka ivyo bintu bihonye vuba naje narabubaje no mu ngo bigenze gutyo baca baragaruka ingoma y'inshyizi iravuga barasibaje abakunguma rero ati rero mugube bagabo ntihagire usubira kubaca mu myanya y'intoki umwami aba arabaye ngaha umwami aratunganya neza ikigabiro n'abatimbo arabatunganya neza ingoma rero ikirakomera iriganza mu nguni abashakashatsi mu bya kahise nabo nyene baragize ivyigwa ku bijanye n'ibigabiro umwigisha wo muri kaminuza Elias Sadiki twamusanze ku kigabiro co mu kigwa atangura dusigurira kahise cico kigabiro aha duhagaze ni undi akitwa na nzobe yaba ngaho hepfo gatoya abo baganuza babiri rero bari mu bari bagejwe amabanga akomeye cyane ku ngoma y'abami bakaba bari bayasangiye n'abo bita ba ntare y'inkoma abitwa abita ba mwambutsa y'amagamba n'abo bita bamwambutsa w'iburunga mbere harimo n'abandi aho bita bangona biyo za bari abaganuza b'abatimbo bakuru bakuru abo rero bafata ingingo zikomakomeye mu gihugu abo baganuza rero babiri na nkone na nzobe babaye ngaha bari bagejwe amahanga akomeye bakaba bari barongoye kandi batwara ikibare cy'ikigwa ni ikibare cyitwa ikigwa icyo kibari kikaba cyari kigizwe n'imitumba cumi n'ibiri iri muri kano karere abaganuza rero bari bagejwe nibo bari bagejwe kurongora umuganuro bafashanije n'abandi ariko rero aha batwara bari bameze nk'abami bari bafise ibimenyetso nka bijya by'umwami ibimenyetso umwami usanga afise ni nk'ingoma ingoma ndavuga ingoma yubahwa nka karyenda nka kurya umwami yari afise n'ingabe bita se masaka eka n'ibindi bimenyetso bitari bike byaranga abaganuza ibyaranga ahubwo abami ba kera zigiye kurisha zarisha aho zishyitse ntawayigarura ntiwayirukana ngo yikuririye umurima niko byari bimeze aho hambere iriya sadiki avuga ko ibigabiro biri ubwoko bubiri icyo twamenya ni uko iki kigabiro cyo ngaha ni ikigabiro kirimwo abaganuza abaganuza bagejwe amabanga y'ingoma y'uburundi ariko rero ni ukumenya yuko abaganuza batandukanye hari abaganuza b'amabanga abaganuza b'amabanga nibo baba ngaha rero hanyuma rero hakabaho n'abaganuza b'abaramutsa nibo babo muvuga abaganuza b'abaramutsa bo mu gwesero hamwe eh, na higiro canke abaganuza ah, bo mu bindi bigabiro nko mu burunga abo ni abaganuza baramutsa bamwe twita abatimbo nka nk'umuramutsa mukuru yatwaye yahoze atwara aha ikigabiro cyo mu burunga yitwa rushikurano uyu o ntiyari umuganuza w'amabanga cyane gusumba abo ngaha aba ni wari umutima w'igihugu kuko abo ngaha nk'akarorero na nkoni niwe agejwe guhimiriza umwami ngo kugira ngo afungure wa mutsima w'amasaka ku munsi w'umuganuro rero mw'icyo gihe umwami ahingitanije ku gufungura n'ingogo uwo mutsima eh, ntatembana umutari uwo ntatembana umutari ni ukuvuga umugabisha ariko ndabwira ko muto gereranya na nkoni n'uwo bita ntatembana umutari ntibisa eh, na nkoni rero iyo nkoni yari inkoni y'amabanga ntiyari nkoni isanzwe iyo wiweje usanga ibigabiro byose biri mu gihugu cy'u Burundi biri mu ntara zo hagati na cyane cyane igitega ibindi murambya mbega aho bari kuki Elias Sadiki aratanga isiguro ni mumvo n'imvano y'ukubaho k'umuntu kuko aho hambere aho hambere mvuze eh, usanga haciye nk'imyaka eh, ishika eh, nko ku bihumbi bine bitanu aho hambere rero abantu ntibaba mu mihana nk'uko mubibona abantu baratembera kujya mu koko byo mu ishyamba bitembera n'ibyatsi bigufi bigufi ntibaba mu ishyamba kuko hariyo ibikoko binini bishobora kubarya kandi baba mu myonga kuko naho nyine hari hagoye bavuga ko ari ibisigo abantu rero baba ahantu mwe n'aha ni ukuvuga iki rero ngaha mu burundi aha mubona ibigabiro bikuru bikuru ni hagati mu gihugu niho abantu batanguye kuba barashobora kubona ubuhengeri buragiye ukajya usanga yapfuye eh, n'abantu benshi barakangwa hari isato kubera agasase kaje uca usanga nk'inyana ziguye Iriya Sadiki yanonosoye ibyakahise akaba n'umwigisha wa kaminuza araduha insiguro y'izo sato cyo mwomenya ni uko mu mvune imvano ya kera abarundi bamye barondera kwiyubahiriza nk'uko n'ubu abantu bubu biyubahiriza n'umuntu n'abantu bungira muramaze kubona ko abantu batunga imbwa imbwa niyo kubahiriza urugo rero kera hariho abahinga bagejwe kubungabunga ibikoko mwene y'ibyo ndavuga amasato hanyuma ayo masato rero akaba muhira atacu yononye hanyuma akayagaburira bakayinda kugira ngo ntakomeretse abantu rero isato iri mu bitungwa kera byerekana ubushobozi ubugabo umuntu afise kandi bikamufasha kwiyubahiriza rero kumva ko ngaha baganuza bo ngaha bari babifise ntibitangaje kuko abantu bose bari bagejwe ingoma y'i Burundi bari batunze amasato mwe nayo kuko ugiye kuraba hariho abaganuza ngaha mu cy'ibitoke nabo nyene barigeze ko bazitunze uzokumva bavuga isato bita za ruhuma eh, hari izo bita za nyamweru izo zirabaho izo nazo rero kugira ngo zibeho abo bahinga bazi bafasha kugira umuntu ashobora kuyitunga nawe twita abaheza kenshi wasanga bava mu miryango y'abashubi nicyo ko ni hano duciye dusonzerera ikiganiro agashyitsi cuno munsi